Zatim, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što je brat već najavio, draga braćo i cijene sestre, večeras ćemo govoriti ako boda također jako bitnoj temi, a naša večerašnja tema je, možemo slobodno kazati, jedan rezime onoga dosadašnjeg što smo spominjali, što smo govorili, posebno znači o sredini ehli sunneta, odnosno o sredini e, Muhammedovog sallallahu alihi vseleme umeta između ostalih umeta, pa smo da govorili i spominjali nakon toga e, dokaze koje je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao, a kojima dokazujemo znači da će se e, umet poslanika alihi salatu vselam izdijeliti, podijeliti, odnosno da će nastati sekte i frakcije umetu Muhammeda alihi salatu wasalam. Ukazali smo gdje je spas, gdje je uspjeh, nakon toga smo govorili o e, nastanku ovih termina, odnosno imena i nadimaka sa kojima je Ehli Sunne zadovoljan, kojima su znači opisani, a oni su s tim nadincima e, zadovoljni. Međutim, nakon toga smo navodili nekoliko, odnosno e, govorili nekoliko predavanja na temu o pogrednim nazima kojima su opisali sebenici strasti i novotarije ehli sunne. A ehli sunne, sebenici poslanika sallallahu alihi wasallam, su daleko znači od toga i čisti su od takvih nadimaka. Tako, draga braćo, ćemo večeras i cijene sestre ukratko ukazati na temeljne stvari, na glavne stvari u našoj vjeri, gdje je ehli sunne, sebenici poslanika sallallahu alihi wasallam, gdje su oni umjereni put i sredina između zalutali sekti. Znači, vidjet ćemo u jednom, znači u temelju vjerovanja, naćemo dvije krajnosti. Međutim, između tih krajnosti vidjet ćemo da je ehli sunne sredina i umjereni put, put sa kojim je uzvišeni Allah dželevala zadovoljan, sa kojim je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, odnosno put Muhammeda alaihi salatu wasalam i prvi generacija koje su slijedile Muhameda sallallahu alihi veselem, a mi molimo uzvišenog Allaha Vala da nas učini od sedbenika poslanika sallallahu alihi veseleme i onih koji su slijedili poslanika sallallahu alihi veseleme na tom putu. Tako, draga braća, ćemo prije svega ukazati na prvi temelj, na prvi temelj gdje, je ehli sune sredina. A jako je bitan ovaj prvi temelj, trebamo ga dobro shvati i razumjeti. On se odnosi, draga braću, u poglavlju Ibadeta. Znači, poglavlju Ibadeta. U ovom poglavlju Ehli Sunne su sredina između Rafidija, Rafidija šijske sekte i sekte druge, znači koja se isto tako pripisuje Rafidijama koji su e, ili Nusairije. Poznati su kao e, Alevijun, odnosno Aleviti danas kako smo već upoznati sa ovim terminom, koji najviše pojašnjava stanje u Siriji, znači njihovog režima, opisujući da su oni, znači sredbenici, e, ovog ubjeđenja i ovog uvjerenja. Međutim, ovdje je jako bitno napomenuti znači, da u ovom poglavlju Ibadeta nije samo ehli sunne sredina između ovih zalutalih frakcija, jer je jako bitno napomenuti da se svi oni pripisuju, odnosno sami sebe opisuju da su dio muslimana, da su oni znači e, e, grupa koja je spašena, koja je pod od strane Allaha dželevala, ali mi, draga braćo, vidimo na dvale tu. Odnosno, po ispravnom mišljenju, znači prije svega konsenzus svih učenjaka da su njihove vođe, ovih koji mi govorimo su znači nevjernici, prije svega Rafidije. A što se tiče sekte Duruza i Nusairija, neki čak učenjaci kažu da, nije, da nikada nisu ni ušli u vjeru. Znači nikada nisu postali musliman da bi kazali oni su izašli sa svojim uvjerenjima iz dina i svoje vjere. Zbog čega, znači, ukratko ćemo kazati njihova, njihova ubjeđenja. Prije svega Rafidije. Rafidije, draga braće i cijene sestre, obožavaju Allaha Đeleva Ala na način koji on nije objavio. Subhanallah. Oni ga obožavaju na način koji Allah Ala nije objavio. Odnosno misli i smatraju da obožavaju Allaha Đelešanuhu. I to na način koji je nepoznat i koji nije bio znači u vremenu poslanika sallallahu ve selleme i nakon smrti poslanika sallallahu ve selleme poznat kod ashaba poslanika Muhameda sallallahu Prije svega od zikrova, tevesula, razni novotarija, znači prepuni su novotarija, zatim gradnje na kaburovima, ta, obavljanje tavafa oko tih kaburova, prinošenje žrtve kod kabura i tako dalje. Znači sve su ovidovi novotarije, novotarije i zablude ali među njima postoje, draga braća i cijene sestrane, koji još više prelaze granice i mjeru, pa imamo, znači, one koji čine i badet onima koji su u kaborovima, prinose njima žrtve, u ime njih, i traže od njih da im se otkloni nedača i problem koji ih je zadesio. Znači, ovo je po pitanju Rafidija i mnoštvo drugih zabuda koje ćemo navesti u petom temenju gdje je ehli sune sredina između zalutali frakcija. Ovdje kada kažemo Rafidije, kažemo, draga braćo, i smatramo, svi oni koji slijede Rafidije, koji imaju slične, znači, e, slične novotarije u svojim uvjerenjima, svojim ubjeđenjima, znači da obožavaju, smatraju da obožavaju Allaha Đelevala na način, ali taj način, kada pogledamo i sagledamo dokaze Kur'ana i Sunneta, vidjet ćemo da odudaraju, odnosno da su nepoznati bili u prvoj generaciji muslimana, tako da se takvi vidovi badeta odbijaju, oni nisu prihvatljivi i Allah dželevala neće takvi badete prihvatiti i primiti. Ma o kakvim nijetima se radilo, znači možeš imati plementi nijet, plementu namjeru, ali ako ona nije u skladu Kur'ana i sunnata poslanika sa i ako nisi vjernik onako kako traži Allah dželevala od tebe, to dragi brati i cijene sestre, neće biti primljeno. Zato se traži od nas da vjerujemo u Allaha dželevala na način koji je objavljen šerijetom, odnosno preko poslanika Muhameda sallallahu alihi veselem. Zatim imamo ove druze, e, alevite, koji su ostavili ibadet u potpunosti. Znači imamo jednu gore krajnost Rafidije, koji hoće i smatraju da obožavaju Allaha dželevala, ali to što oni radi i što čine je suprotno onome što je došlo od poslanika sallallahu alihi Imamo sad druge koji se također smatraju da su dio vjere islama, muslimana i sebenika poslanika sallallahu alihi veseleme, ali su ostavili badete u potpunosti. Ne klanjaju, ne posteje, ne daju zekat, ne obavljaju hađ. Danas imamo mnoštvo oni koji sliče i prvim i drugim a koji se smatraju, koji se smatraju su dio umeta i dio znači spašene skupine. Čak su ubijeđeni i tak se, čak se pozivaju znači da su oni zaista kod Allaha dželevala na posebnim deređama. Međutim, draga braćo i cijenje sestre, ehli sunne, sebenici, znači e, e, Muhammed alihi salatu wasalam i ashaba poslanika sallallahu alihi wasaleme isključivo obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala na način kako im je naređeno u Kur'anu i sunnetu. To je sredina. To je umjereni put. To je srednji put. To je put koji nema znači pretjerivanja i nema popuštanja. Ne sad da se shvati srednji put e, kad se čovjek pridržava vjere i propisa vjere, znači multezim u svim e, segmentima vjere, kad ga pogledamo znači u svim propisima, želi da slijedi poslanika sallallahu alihi vseleme, pa ćemo vidjeti ljude koji gledaju, koji posmatraju i tako pa kaže pretjeruje. Nije to to. Sredina je nešto drugo. Znači da ne odstupaš od uvjerenja naroda u kojem živiš ili e, e, e, ljudi koji te obkružuju. Ne. Znači, sredina je, draga braće i cijene sestre, da prihvatiš put sa kojim je došao poslanik Ali Islatu Osalam. Da prihvatiš propise koje je pojasnio poslanik Ali Islatu Osalam. Da pokuša slijeti poslanika sallallahu i wasalam koliko si god u mogućnosti. Koliko si god u mogućnosti. To je sredina. I to je najljepši put, to je umjereni put, to je put koji vodi ka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I to nije niti pretjerivanje, niti popuštanje. Pa kad Allah žele vala traži nešto od tebe, ti to ispoštuješ. Odazove se. poslanika Ali Islatu kada traži nešto od tebe, ti to ispoštuješ i odazove se. I to je znači slijedženje umjerenog pravog puta. A ne ove druge krajnosti, poput Rafidija, poput znači Duruza i sličnja Levita koji, znači vidimo šta sve tvrde i oni koji su slični njima o njihovim uvjerenjima i njihovim ubjeđenjima. Danas koliko ljudi ima koji tvrde imanje u srcu i to je najbitnije. Nema i badeta, nema, ne, Allah kao ne traži, nije potrebno, E, nije to put koji vodi do dženeta u tom smislu. Nego je bitno da ti u srcu osjetiš i vidjet ćemo znači, jednu skupinu, odnosno jedan od temelja gdje također postoje ovakvih koje ćemo pojasniti. Pa kažemo da sedbenici, znači ehli suneta su sredina i središnji umjereni put, ali oni slijede šta Kur'an i sunet poslanika sallallahu alihi vseleme. Ne ostavljaju ništa, i ovo je jako bitno, ne ostavljaju niti ispuštaju nešto od ibadeta, pazite, koje je Allah dželevala naredio. Razumijete, ne ispuštaju, niti propuštaju. Nešto od ibadeta koje je Allah Đelešanhu naredio. Znači nisu sunet radnje. Pa danas kada čovjek ugleda multezima osobu koja se pridržava vjere, ugleda, ga znači u džami dobavlja farz. Ali ta ista osoba izađe i ne klanja sunet. Razumijete? Šta se dešava? Optužuje ga da ne slijedi poslanika ali salatu wasalam, odnosno kaže da nije sunetlija, iako se dotična osoba poziva da je sunetlija slijedi sunet poslanika sallallahu i wasalam. Zato ovdje jako bitno znači ukaza da je ehli sunet, znači središnji put, umjereni put, onaj koji se odaziva i slijedi sve ono što je Allah vala strogo naredio. A sad je posebna priča o sunetima, e, znači stvarima koje su dozvoljene, koje su pohvalne da se rade i da čovjek to što više čini, znači e, kako bi se umilio i približio Allahu subhanahu, wa ta'ala. Što znači da nije ispravan govor onoga koji kada vidi da neko propusti sunete, da ne klanja suneta, kada nije sunetlija, da ne slijedi sunet poslanika sallahu alihi wasallam ta osoba može ili da ih klanja kući ili da uopšte ne klanja. Jer ako ispusti te sunete, nema kazne zbog njih. Ako ih klanja ima nagradu. Ali ako bi ispustio ovo što je Allah vala naredio, da se izvršava, da, e, znači da se izvršava kao ibadet, onda je upitno znači mnogo stvari kod njega ako ne klanja, znači postoji razilaženje kod dileme da li, da li takva osoba je vjernik ili ne, ako namjerno propusti znači vrijeme, jedno namasko vrijeme prođe mu u potpunosti i ne klanja ga na vrijeme bez opravdanog razloga oko njega znači postoji razilaženje da li, da li je tim takvim postupkom nevjernik ili ne. E sad znam se koliko su znači te stvari bit. Znači ovdje je jako bitno e, naglasiti da su i cehli suneta oni koji izvršavaju naredbe Allaha dželevala i njegova poslanika sallallahu i veseleme naredbe ono što je strogo naredio ali u isto vrijeme ne uvode novotarije u ibadetima ne uvode novotarije u ibadetima i ovo je jako znači bitno da čovjek koji se osjeća da je sedmenik e, poslanika ali salatu wasalam mora znati šta je Allah Đelevala propisao sa čim je zadovoljan koji je to put koji vodi ka Allahu Đelešanu koji je to ibadet koji je propisan da se čini razumijete čovjek se ne može približiti Allahu subhanahu wa ta'ala po svom nahođenju da kaže e sad bi ja mogao klanjati takšan četiri rekata ne tri rekata jer je poslanik sallallahu alihi wasallam tako obavio i da klanjaš kako se okreće prema kibli, ne da se okreće u suprotnom pravcu pa kažeš logu ja gdje god hoću. Sve su to znači načini ako bi ti obavio, imao znači nije da se Allahu dželevala približiš, ali nije u skladu poslanikove sallallahu alihi wasallam prakse, njegovih običaja, onoga što je on činio, što je radi, takaj bat neće biti primjen, makar bio ispravan, nijet. Ili obrnuto, Tvoj postupak je u skladu poslanika ali vas vasalam, ali nijet nije ispravan. Želiš da neko vidi, da neko pohvali, ne radi Allaha vana i takav postupak također će biti odbijen. Pogledajte šta Aisha radi Allaha prenosi od poslanika sallahu alihi wasalam. Kaže, men ahdese fi emrina haza ma lejse minhu fahuva rad. Da je čulo da je poslanik alaih sallatu wasalam kazao ko uvede novinu, novotariju, u našu vjeru ono što nije od nje to se odbija i ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim znači ko uradi neku stvar koja nije u skladu poslanikove tradicije i prakse salallahu alihi vseleme malo kakvoj se znači e, kakvom se e, običaju postupku radilo ako se to kosi sa praksom poslanika sallallahu alihi vseleme i nije od njegove prakse takva stvar se odbija. U drugom rivajetu kod Buharije i muslima stoji Men amile amelen lejsa alihi emruna fahuarad. Ko radi dijelo koje nije kod nas poznato, koje nisu znači uradili, učinili poslanik sallallahu alihi veselem i ashabi. Znači koje nije od, od naših postupaka, naše vjere i takvo djelo se u potpunosti odbija. Ovo je jako bitno znači da se shvati, draga braćo i cijene sestre. Znači da se Allahu dželevala možemo približiti samo, samo načinom i putem kojim je hodio poslanik alaih salatu wasalam. Svi drugi putevi mogu da odvedu u zabludu i vode ka zabludi. Osim puta poslanika ali salatu wasalam, taj put je jasan put i on vodi jasnom cilju, velikom cilju, a to su dženevska prostranstva koja Allah dželevala obećao kome je obećao iskrenim robojima koji slijede poslanika sallallahu sallallahu alihi veseleme. Poslanik alaih svatu wasalam u svojim hudbama, u svojim govorima imao često običaj govoriti fa inna hajral hadithi kitabullah da je najbolji govor Allahova knjiga kitabullah a kad se vratimo znači na drugi rivajte poslanik sallallahu alihi sallam je govorio ahsenul kelami kelamullah najljepši, najbolji govor je govor Allaha dželevala. Ovaj drugi rivajte je ukazuje na Allahovu knjigu, ehli sune vjeruje, mi smo to pojasni da je Allahova knjiga, Allahov govor kojim on subhanahu wa ta'ala govorio. Pa kaže fa inna šarral umuri muhdefatuha wa kule muhdathin bid'a wa kule bid'atin dalale. Najgore stvari koje se mogu desiti su novine, novina u vjeri, draga braća. Novotarije. Pa kaže svaka novotarija je zabluda. Svaka novotarija je zabluda. U drugim rivajetima, znači ovaj rivajet je došao kod imama muslima, u drugim rivajetima je došao ovaj kulu delaletin finnar, a svaka zabluda vodi u vatru. Svaka zabluda vodi u vatru. Poslanik sallahu ve veseleme znači je to kazao. Da je najbolji govor Allahu dželle najbolja uputa koja pojašnjava Allahu te bareke vetala govor i vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala je uputa poslanika sallallahu alihi veseleme. Najgore stvari u što se mogu desiti su novine u vjeri. A svaka ta novina je zabluda, u rivajetu svaka zabluda vodi u vatru. Da Allah sačuva znači toga. E vidimo znači draga braćo ispravnost ehli neta i slijeđenje, znači e, poslanika i svatu wasalam, onako kako je on su, e, sallallahu alejhi zadovoljan i kako je podučio molimo Allaha dželevala da nas učini od istinskih sebenika ove skupine koja slijedi u istinu poslanika sallallahu alejhi veseleme drugi temelj u kojem e, je ehli sunne sredina između zalutali sekti i frakcija jeste poglavlje i lijepih imena i savršenih svojstava o ovom smo jako mnogo govorili, ali moramo znači ukratko kazati. Sredina znači ehli sunneta u ovom pogledu, draga braća, se ogleda u tome da ehli sunne potvrđuje sve ono sa čim je došao, odnosno što je Allah dželeva ala potvrdio za sebe, odnosno čime se je opisao u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi veseleme. To je sredina. Međutim, postoje krajnosti postoje krajnosti. Imamo one koji negiraju Allahova dželevala i svojstva imena poput džehmija ili oni koji negiraju Allahova dželevala samo svojstva poput mu'tezila. Ili treću skupinu, oni koji negiraju većinu Allahovi osobina ili ih pojašnjavaju na svoj svojstven način poput šarija. Šta oni rade? Pravi jednu ogromnu veliku grešku, draga braćo. Oni se oslanjaju na ljudski razum pa ono što njihov razum može prihvatiti, pojmiti, to prihvaćaju kao od osobina Allaha Đelevala ili njegovi, ili njegovi znači imena koja ukazuju na osobine. Zatim ono što njihov razum ne može pojmiti, ne može shvatiti, to odbijaju. Tako da su dali prednost, prednost razumu nad kuransko-hadijskim tekstovima. Dali su prednost, draga braćo, svom razumu nad Kur'anom i sunetom poslanika sallallahu alihi Tako da su učinili razum jedan od temelja znanja. Razumijete? Što nije slučaj sa ehli sunnetom. Ehli sunet znači daje prednost, daje prednost Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi wasallam. A ne daje znači prednost, ne daje prednost razumu. Pogledajte, znači to je prva kategorija. Prva znači skupina koja je negira. Dok druga skupina to potvrđuje, ali pretjeruje u tom potvrđivanju. Kako? To su mu šebihe. Oni su, znači, onim pogrednim nadimcima opisali ehli suna. Ehli sunet je čisto toga. Jer ehli sune ne tvrdi kako tvrde mu šebihe. Mu šebihe tvrde, znači, upoređuju Allahu e, subhanu wa svojstva sa svojstvima njegovih stvorenja. Tako da kažu da je Allahova subhanu wa tala ruka, neki on uzvišeni čisto toga, poput, znači moje neuzubila ruke, ili da je Allah dželevala sluh poput mog sluha i sluga nekoga sličnog. Razumijete? Znači Allah dželevala je slično da, e, uzvišen od ovih e, tvrdnji kako ga opisuju i što tvrde mu šebihe. Zato ehli sunne ne ide niti u jednu krajnost, niti u negiranje, niti u poistovjećivanje Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina sa osobinama stvorenja, nego slijede Kur'an i hadis poslanika sallallahu alihi veselem, slijede govor koji ukazuje na ono sa čim je Allah dželevala zadovoljan, a to je da oni potvrđuju i tvrđuju Allahove subhanahu wa ta'ala osobine i njegova lijepa, najljepša imena onako kako su došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme, bez da ulaze u tumačenje istih, odnosno da ulaze u kakvoću tih Allahovi subhanahu ta'ala savršenih osobina bez upoređivanja, bez, u, u, u, bez znači upoređivanja, opisivanja sa svojstvima e, stvorenja. I vjeruju, ovo jako bitno se kaže, i vjeruju, znači Ehli ne vjeruje čvrstom da su to istinska svojstva. Istinska svojstva onako kako je uzvišenom Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala bez poređenja bez poređenja i to smo znači detaljno pojasnili Allah Vala kaže lejseke mislihi šej niko nije kao on huwa basir a on te bareke ve sve čuje i sve vidi Allah dželevala negira da neko postoji sličan njemu a u isto vrijeme potvrđuje da on subhanahu wa taala posjeduje čulo e, sluha i vida da on vidi da on čuje i niko znači u tom jer u njegovim tebara i kvetala osobinama niko nije sličan, niko nije sličan njemu. A što se tiče, draga braća razuma, pogledajte ponovo, znači, ehli su ne sredina i u shvatanju, e, i u shvatanju, poimanju razuma, čemu razum služi? Allah vala i ljudski razum, draga braća i cijenja sestre, učinio sredstvom razumijevanja, sredstvom razumijevanja šerijatskih tekstova. Učinio je to uslov spoznaje nauke neke, da su potpuni djelo, da si razuman. Jer onaj koji nema razuma, od koga je, od koga je pamet uzeta, on više nije šarijski obveznik. On, znači, Allah žele vala ga obavezuje na šarijaske propise. Od njega je pero dignuto. Dok onaj koji je pametan, razborit, Allah žele vala ga duži da se odazove, da se odazove njegovom pozivu, da vjeruje u njega i da izvršava obaveze koje Allah žele vala naredio u Kur'anu i sunetu. Vidimo znači da su mu'tezile ešarije dale prednost razumu nad kuranskim i hadijskim tekstovima. Dok s druge strane imamo ekstremne sufije. I, idu u drugu krajnost. Pogledaj, što oni tvrde? Znači, oni toliko stvari iznose koje zdrav razum ne može pojmiti, ne može prihvatiti. Kakve sve znači oni tvrdnje iznose koje se kose sa zdravim razumom. Znate njihove snove letio je, prelazio je, uradio je, došla objava, pričao sa gospodarom, Allah mu kazao, stvari koje ne postoje, pio je čaj s poslanikom alijih i vseleme, zijareti kabur svaku noć, sjedi kod poslanika, jel, e, mijenjaju mišljenja, poslanik mu kazao na to, dolazi sa novim, sa novim propisima koji nisu bili poznati u vremenu poslanika, ali znači to zdrav razum ne može pojmiti i shvati zbog čega, zbog toga što zdrav razum prihvata kuransko-hadijske tekstove koji su ukazali da je to nemoguće i da to nije moguće da se tako desi i da nema šarijata nakon šarijata poslanika sallallahu alijih vasaleme, da je šarijat u potpunju njegovom vremenu, nema dodavanja i nema, i nema oduzimanja i nema oduzimanja. Treći temelj o kojem ćemo večeras kazati, odnosno ukazati sredinu i umjerenost ehli suneta, jeste, draga braći i cijene sestre, u poglavlju kade i kadara, odnosno Allahovog te bareke vetara određenja kader. U ovom znači poglavlju, ovom trećem znači temeljnom e, poglavlju u čemu je ehli sune sredina između zalutali sekti poput kaderija i džebrija. Kaderija i džebrija. Kaderije. Šta tvrde? O njima smo govorili čini mi se da smo govorili kada smo govorili o Allahove te bareke vetala volji i oni koji hoće da upotpune znači ovo predavanje mogu se vratiti na svojstvo Allahove te bareke vetala volje ili njegovog htjenja. E, oni kažu, draga braćo, da dijela robova, znači kaderije, negiraju određenje, negiraju određenje kader, pa kažu da dijela robova, njihova pokornost kao i nepokornost ne ulazi u Allahu odredbu. Znači Allah vala nije odredio tvoju pokornost, tvoju nepokornost. Razumijete? Što bi ukazalo, odnosno znači da Allah dželevala nije stvorio dijela robova, niti je to tražio od njih, kao da su oni neovisni od tih dijela. Što ukazuje i potvrđeno e, proizilazi iz njihove tvrdnje da rob po njihovom mišljenju je sam tvorac svojih dijela. Tvorac svojih dijela. Stvorite, znači stvara svoja dijela. Da Allah dželevala nije znači stvorio njihova, njihova dijela. Tako da učenjaci kažu da su oni tim, znači takvim uvjerenjem, takvim postupkom, takvom tvrdnjom pripisali Allahu Đelevala sudruga, još jednog stvoritelja. Tako da to znači ukazuje na širku rububijetu. Na širku rubijetu. Pa kaže to sliči tvrdnjama međusija, oni koji obožavaju vatru, koji smatraju da svemir ima dva gospodara da mi ima dva gospodara. Jer su negirali da je Allah dželevala tvorac naših dijela, odnosno da smo mi sami sebi e, tvorci, stvoritelj onoga što, što činimo. Imamo drugu krajnost. Džebrije, pogledajte šta su oni. Oni su pretjerali u potvrđivanju Allahovog kadera. Prešli su granicu toga, tvrdijeći da je rob da je rob primora na svoje djelo. Da ga Allah dželevala primorao da to čini. Pa kažu da je rob sličan perci, odnosno kao perka u zraku. Kada vjetar puše. Da li ona ima snagu, da li ona ima volju da se odupri, znači vjetar, nema. Znači vjetar kako puše, okreće kako, kako, kako hoće. Pa kažu takav je primjer čovjeka, roba, stvorenja, da Allah vala upravlja s njim kako on hoće, da ga je primorao na sve postupke koje čini, na sve postupke koje čini da rob nema niti snage, niti ima svoje volje koje može da utiče na izbor. Međutim, draga braće i cijene sestre, pogledajte, akida ehli sunneta, akida ehli sunneta, je takva da je Allah dželevala njih uputio na pravi put, na ispravno svatanje, razumijevanje, znači ovakve, e, e, ovog vjerovanja, kako shvati, razumijete Allah te bareke vetala kadar. Pa kažu, znači sebe ehli sunneta, da potvrđuju da su robovi ti koji, koji izvršavaju ista ta djela. I da se ta djela pripisuju stvorenjima ali da je taj postupak roba stvarnost koji je odredio Allah subhanahu wa ta'ala svojom voljom i svojim stvaranjem. Jer Allah žele vala, draga braćo, je stvoritelj robova, stvoritelj svih stvorenja i stvoritelj njihovih dijela. Allah Đelešanu kaže u suri Safat Wallahu halakakum vama ta'malun. Allah dželle vala stvara vas i ono što vi radite. Vas i vaša djela. Allah je stvoritelj vas. Allah vas stvara. Ono što vi činite. Allah dželle, Allah vala znači stvara. Ali isto tako draga braćo, Allah dželle vala je dao robu, dao robu znači da ima izbor, ima svoju volju, da učestvuje u tome. Hoće li raditi ili neće raditi, a sve te volje, sve naša znači e, e, e, želje što činimo, što radimo se opet vraća pod univerzalnu Allahu te barek vetala volju to su isto detaljno pojasnili. Allah kaže وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ Allahu rabbul alemin. Allah ukazuje pa pojašnjava i vi ne možete ništa htjeti. Znači ne možeš ništa htjeti i željeti da učiniš ako to Allah gospodar svjetova neće. Znači možeš ti želiti nešto da učiniš, ali ako Allah to nije odredio, ako Allah to nije odredio, to se neće, to se neće desiti. Zato, draga braćo, treba da znamo da Allah vala naredio robu da bude pokoran. Naredio je robu da bude pokoran. Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alihi wasalam. Allah vala u isto vrijeme zabranio nepokornost. Zabranio nepokornost. Allah Đelešanu voli bogobojazni. I on je zadovoljan sa bogobojaznim, ali isto tako nije zadovoljan sa onima koji čine grijehe. I ovu volju Allaha Đelevala smo pojasnili, njegovo htjenje, pojasnili smo na šarijasku univerzalnu volju. I onaj koji želi više detaljnije može se vratiti na ono predavanje da više znači posluša o tome. Međutim, draga braći, isto tako Allah Đelevala je uspostavio dokaze. Uspostavio je dokaz nad ljudima. Kako? Slao im je poslanike objavljivao knjige, pa je ukazao na onoga ko se pokori Allahu te barek vetala ili poslaniku sallallahu alijih veseleme pokorio se zbog jasnog dokaza i izbora zbog jasnog dokaza i samog izbora sam je htio, znači uvidio je da je to dokaz da je to jasan dokaz da ga treba slijediti, prihvatio je i to je slijedio i takav zaslužuje najljepšu nagradu a onaj koji je glavu okrenuo, koji nije htio da prihvati, znači jasan dokaz došao, Allah vala uspostavi argumente, dokaze, e, uvidio je knjigu, knjiga koja se čita, koja je jasna, poslanik sallahu alijih vasaleme koji pojašnjava, koji je jasan, došao od jasnog uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i odbio je pokornost. Postao je znači nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, uradio je to po svom izboru. I takav zaslužuje kaznu. A Allah Đelešanu kaže u suri Fusilet u 46. majetu وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ Allah Đelevala nepravdu ne čini prema svojim robovima. Znači Allah Đelevala je uzvišen i čisto toga da čini nepravdu. Allah ne čini nepravdu. Jer kada bi Allah Đelešanu tek tako ljude bacio u džehenem, to bio neki vid nepravde. Allah Đelešanu ne čini nepravdu nego ljudi sami odabiru, imaju mogućnost, Allah Đelešanuhu je poslao i poslanika i knjigu i uputu i šalje ljude koji pojašnjavaju, e, pišu se dijela, imaju predavanje na svim znači mogućim mjestima, e, ljudi postoje koji ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala, drugi su ti koji hoće se odazvati ili neće se odazvati. Ako odbije zbog svog Nefsa je odbio, ako prihvati, ponovo je prihvatio, znači što je htio, što je htio da prihvati. Zato, draga braćo, da bi se ovo najbolje shvatilo, Allaho te bareke vatala kader i njegovo određenje, ehli sunne vjeruje u četiri stepena. Četiri stepena, znači Allahovog subhanahu wa određenja. Bez ova četiri stepena čovjek ne može shvatiti, razumijete, Allaho te bareke vatala kader. Njegovu subhanahu wa odredbu. Zato, znači, jako je bitno da se to zna. Prije svega, znači, znanje. Šta znači e, e, e, znanje ovdje? Ovdje znači, drago braćo i cijene sestre, da Allahovo znanje obuhvata sve stvari. Allah dželevala zna šta je bilo, šta će biti i šta će raditi stvorenja prije njihovog znači stvaranja. Ovo znači je znanje prethodilo svemu onome što se nakon znači toga počelo dešavati od Allahog te bareke kadara njegovog stvaranja. Znači to je prvi stepen, prvi stepen da bi čovjek shvatio Allahovo određenje kader, da čvrsto vjeruje Allahovo subhanahu wa ta'ala znanje koje je sveobuhvatno, koje znači je znalo sve šta će biti, šta će biti, šta će se dešavati, šta će stvorenja raditi prije nego što su stvorenja stvorena. Zatim zapisivanje. Šta znači zapisivanje? Da je Allah Đelevala zapisao sve šta će se dešavati da je Allah Đelevala zapisao sve šta će se dešavati u Levhi Mahfuzu 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. Znači, bez ovih činjenica čovjek ne može, ne može pojmiti i shvati kadar Allaha Đelevala onako kako, kako treba da shvati. Treća stvar, ili treći znači, e, stepen Allahovog tebare kvetara određenja jeste Allahova volja. Da znaš i vjeruješ da ono što Allah hoće to biva, što ne želi to ne biva i sve što se desi Allah je htio da se desi prije nego što se je desilo prije nego što se je desilo Allah je htio da se desi i četvrti stepen je Allah, da je Allah dželevala stvoritelj stvoritelj svega da je Allah stvoritelj svakog dijela svakog dijela i onoga koga radi i onoga koga radi stvoritelj svakog pokreta i onoga što se kreće stvoritelj svakog pokreta i onoga što se kreće. Stvoritelj mirovanja i onoga što miruje. Allahu ekber. To je naš uzvišeni Tebarek i Vatala stvoritelj. Znači ovo je vjerovanje ehli suneta naspram zalutali frakcija u ovom temelju. Zatim četvrti temelj, temelj u popitanju obećanja i prijetnje, nagrade i kazne. Nagrade i kazne. Kako se ogleda sredina ehli suneta u, ovom temelju? Pogledajte, draga braće i sestre. U ovom, znači, temelju ehli sunne vel vjeruje ili je, znači, sredina između između onih koji su prihvatili samo ajete prijetnje, kazni hururije koji pripadaju har, e, haridžijama koji pripadaju haridžijama i oni koji su uzeli ajete samo milosti, po njima radi dali su znači prednost ajetima milosti iznad ajeta kazne i prijetnje iznad ajeta kazne i prijetnje to su murđije Ovi prvi hororije, znači Haridžije, kažu i vjeruju da je počinilac velikog grijeha, poput znači osobe koja čini zinaluk, pije alkohol, da je takav znači nevjernik, da je takav nevjernik. Čovjek znači koji pije alkohol, čini zinaluk, radi velike grijehe, takav je nevjernik i da će takav kada preseli biti vječno u džehennemu. Dok pogledajte suprotno njima, murđije, smatraju da iman koji ima samo u srcu, koji je potvrda znači u srcu. I da dijela nisu sastavni dio imana. Znači ne trebaš ništa raditi. Bitno je da vjeruješ u svom srcu. Da takvom imanu, znači takvom imanu ne može nanijeti štetu griješenje. Šta god da činiš ne možeš naštetiti tom imanu koji imaš ili koji osjećaš u svome srcu. Šta god da činiš od griješa ne možeš mu naštetiti. Tako da ako čovjek čini velike grijehe, radi ovo što znači Haridžije smatraju da su djela koja, znači ako čovjek učini veliki grijeh, vode ga u vatru i da je nevjernik, oni znači ne smatraju da je to neki vid grijeha, da to može uticati na bilo koji način i šteti njegovom imanu ako u svom srcu, ako u svom srcu ima i osjeća vjerovanje. Tako da, draga braća, oni tvrde da imam bludnika, neuzubila, ili ima ono koji pije alkohol, nesvijesti, da je poput imana Ebu Bekra radi Allahom. Da isti iman. Ne vjeruju znači da ima može porasti, da može opasti, smanjiti se, povećati se. Ne vjeruju, znači, nego ima ni jedno koje ne može, znači, niti se smanjiti, niti, niti povećati. I da takva osoba, šta god da čini, šta god da radi, ne zaslužuje ulazak u vatru, jer vjeruje u srcu, razumijete, vjeruje u srcu. Približno ovakvom vjerovanju danas, draga braćo, postoje mnogi koji tvrde za sve da su muslimani, tvrde da su muslimani, koji tvrde i kažu Dijela nisu bitna, bitno je samo znači da ja izgovaram la ilaha illallah. Jer kažu ko kaže la ilaha illallah ući će u džennet. A u isto vrijeme izostavlja mnoge vađibe. Nekada znači u potpunosti vađibe sve izostavlja, nekada većinu vađiba i obaveza kojima ga Allah dželevala e, duži, obavezuje, on ih ne čini, on ih, on ih ne izvršava. Zatim, njima ćemo odgovoriti na dva načina. Prije svega, draga braćo, kada pogledam osobu kod koje se nađe istinski iman u srcu. Ta isti iman ga tjera da radi dobra djela. Razumijete? Odmah se to manifestuje u njegovim postupcima. Vidiš ga da radi hajrate, vidiš ga da se odaziva Allahu dželle vala, sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Takva osoba se kloni loših djela. To je pokazatelj. To je pokazatelj da je u njegovom srcu ušao iman, da u njegovom srcu zaista postoji vjerovanje u Allaha dželle vala. Dok s druge strane, kada pogledamo čovjeka koji radi loša djela, i to javno, i nema ko sebe dobrih djela, nema vađiba kojima ga Allah dželevala obavezuje, to ukazuje, draga i to je jasan pokazatelj koliko je njegovo srce prazno, koliko je njegovo srce prazno, bez istinskog imana u Allaha dželevala. Džabat je tvrdnja, znači da vjeruješ u Allaha dželevala, a ne izvršavaš ono što Allah Đelešanu naredi, odnosno što te približava Allahu subhanahu wa ta'ala, što čini i prouzrokuje da on subhanahu wa ta'ala zadovoljan tobom, da te voli. Jer Allah voli bogobojazne, voli oni koji dobra djela čine, voli dobročinitelje. Kako možeš biti od dobročinitelja? Kako možeš biti od onih koje Allah Đelevala voli, a ti u isto vrijeme ne izvršavaš ono što Allah Đelešanu te ukazuje i naređuje da činiš i da, i da radiš. Zatim drugi način odgovora takvima jeste da je potrebno, draga braćo i cijene sestre, da čovjek prihvati tekstove prijetnje, kao i tekstove obećanja. Znači, tekstove nade, e, u, potpunosti da prihvatiš kao i tekstove prijetnje. Oba dvije, znači, vrste čovjek treba da prihvati. A onaj ko se bude samo vezao za jednu, na primjer, ko se bude vezao za tekstove obećanja, a ostavi tekstove prijetnje, koji mala, koji prijeti onima koji budu znači radili to i to, bit će tako i tako, otkazni, takav je zalutao. Znači, ko prihvati samo e, tekstove nade, obećanja, a e, zapostavi, e, ne prihvati znači tekstove prijetnje, takav je zalutao kao što su murđije, kao što su murđije zalutali. Ili znači obrnuto, onaj koji se bude samo vezao za tekstove prijetnje, a za ostavio znači tekstove nade, i on je zalutao, kao što su Haridžije, kao što su Haridžije zalutali. I vidimo znači u svemu ovome sredinu ehli suneta i svatanja. Zatim kažemo svima onima koji, draga braćo, odgovaraju i kažu, samo ko kaže la ilaha illallah ući će u džennet. Znači on se vezao za takvu rečenicu poslanika sallallahu alihi veseleme. Mi kažemo da mu je obaveza da napravi spoj između nade, između nade i prijetnje. Ovo je nada, ko kaže la ilaha illallah ući će u džennet. Razumijete? Međutim, prijetnja u mnogim ajetima, mnogim hadisam poslanika sallallahu alejhi ve sellem ćemo navesti ajeti sure Nisa 93. djela Dželevala kaže: وَمَنْ yaqtul mu'mina muta'ammidan فَجَزَاؤُهُ jahannam khalidan fiha wa اللَّهُ Allahu وَلَعَنَهُ wa لَهُ wa 'adda lahu 'azima." U ajetu djela Đelevala kaže onome koji namjerno ubije vjernika. Kazna će biti džehennem u kome će vječno ostati. Na njega se Allah Đelevala rasrdio. Allah ga je prokleo i za njega pripremio veliku i strašnu kaznu. Postavljamo pitanje osobi koja kaže, ko kaže la ilaha ilala uči u dženet, a vijenik je ubije vijenika. Šta je s njim? Šta će biti sa osobom koja ubije, ubije vijenika sam je, znači izgovorio šehadet, vjerovanju Allaha te bareke Ako odgovori da onaj koji je ubio muslimana, a izgovara šehadet, neće ući u džennet, onda sam se proturiječi. Razumijete? I zato ovo je pokazatelj da nezalica ne smije govoriti o Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri ono što ne zna. Jer je to jedan vid velikog grijeha, da pričaš o Allahu ono što ne znaš nego prepuštaš onima koji znaju da pričaju. I zato obaveza se musliman, draga braća da vjeruju ili da vjeruju ono što ukazuje ili ukazuju svi šerijatski tekstovi po pitanju počinjaca velikog grijeha. Znači da sve sakupiš tekstove koji su pokazatelji, ukazuju na onoga koji radi e, velike grijehe, kakav je stav, znači kakav je stav po pitanju njega. I zato ehli sunne kada sakupi ili kada su sakupili sve dokaze iz Kur'ana i sunneta i oni na, tekstove nade i tekstove kazne dolaze do zaključka i vjerovanja da musliman koji je počinilac velikog grijeha ne izlazi iz islama on ostaje musliman međutim nepotpunog imana pogledajte znači ova tvrdnja odma e, je sredina između oni koji pretjeruju koji tekfire počinioca velikog grijeha i oni koji kažu da taj e, postupak ne šteti njegovom, njegovom imanu. Zato kažu da on ne izlazi iz islama, on ostaje musliman, ali nije potpunog imana, njegov iman je nepotpun. Izlazi iz vjere tek onog trenutka kada učini dijelo koje ga izvodi iz vjere. Znači opet odgovor trećoj grupi koja kaže čovjek kada uđe u vjeru nikad ne može izaći iz vjere. Znači ne, ne postoji djelo ako ga učini da te izvodi iz vjere. Ne, postoji tamo djela. Znači u islamu jasna oko, e, čega su muslimani, znači e, koncensus učenjaka muslimana postoji da čovjek koji učini takvo djelo da ga tako, e, takav postupak izvodi, izvodi iz vjere. Znači muslimani, sredbenici ehli suneta vjeruju da počinilac velikog grijeha E, je nepotpunog imana da je on i griješnik zbog dijela kojeg on e, čini na Dunjaluku. A što se tiče Ahireta, pogledajte ponovo, znači sredina Ehli Suneta. Što se tiče Ahireta, spada takav počinac velikog grija kao musliman pod Allahovu subhanahu wa ta'ala volju. Ako bude htio prostiće, a ako bude htio kaznit će ga zbog onoga što je nagovijestio kao od prijetnje koja je došla. I zato onaj koji radi veliki grije nikada nije siguran da li će ga Allah dželevala kazniti ili će mu oprostiti. Znači ne može se ponadati i prepustiti tome, aha Allah žele će, Allah će nekima prosti i prijeći, ali će neke kazniti. Ko ti garanti da, su do, da si od prve, a da nisi od, od druge skupine? A da nisi od, druge skupine. Dok i također na znači, ehli su ne vjeruje da su počinioci e, velikog grija, iako je Allah žele kazni, a kuđu u džehennem neće biti vječno. Jer je džehennem vječna kuća samo za nevjernike. Samo za nevjernike. Razumijete? Što je odgovor i i znači onima koji koji su haridžije, koji smatraju da počinac velikog grijeha je nevjernik da će gorjeti u vatri već, znači odgovor ima ne, tako ehli su ne vjeruje i to nije ispravno vjerovanje, nego ako Allah dželevala bude htio kaznit ga, ako bude htio smilovat će mu se, iako ga kazni neće biti vječno. Također odgovor murđijama, da Allah Đelešanuhu onoga koji vjeruje, a radi velike grijehe, postoji mogućnost će ga kazniti. I bit će mnogo onih koje će Allah Đelešanuhu kazniti, a oni su nosioci imana i njihov iman postoji njihovim srcima. Jer iman, draga braćo, kod ehli sunneta je govor jezika, vjerovanje srca i rad dijelima. Povećava se i smanjuje. Povećava se ako radiš dobra djela, smanjuje se ako radiš loša, loša djela. I peti temelj koji ćemo na kraju spomenuti je poglavlje jako bitno. Jako bitno da se priča, da se pojašnjava. A to je poglavlje o ashabima poslanika sallallahu alihi wasallam. Temelj naše vjere, znači u vjeri, akida vjeruje čvrsto, znači postojimo vjerovanje oko ashaba poslanika sallallahu alihi wasallam koje moraš kao musliman imati kod sebe. A koje mora biti u skladu shvatanja i razumijevanja ehli suneta ne znači sva razumijevanje e, zabludjelih frakcija. Razumijete? I ovdje ehli sunne sredina u ovom poglavlju između Haridžija i Šija. Između Haridžija i Šija. Šije, od koji su Rafidije, koji pretjeruju u veličanju porodice poslanika sallahu alijih veselene. Kao što je Alija ibn Abi Talib radi i njegova djeca, znači Hasan i Husein radi Alanhum. Oni, draga braćo, tvrde da je Alija, znači njihovi tvrdnji, jedna je tvrdnja, da je Alija nepogrešiv, da zna gaib, da zna nevidljivo, da je bolje debu Bekra i Omera, čak ima oni koji tvrde, znači od ovih sekti, koji se pripisuju šijama, koji prelaze sve granice, kažu i tvrde da je Ali neuzubila Bog, da je neuzubila Bog. S druge strane imamo Haridžije, pogledajte. Ovi jedno tvrde, a drugo, šta Haridžije tvrde? Na drugoj strani oni proglašavaju Aliju nevjernikom. I ne samo Aliju i Muaviju, Radjelanu i mnoge, znači one koji su stali, stali njihove, u njihove safove. Razumijete? Pogledajte, znači, krajnosti. Jedni ga okivaju da je Bog neuzubila, da je neprogrešiv, da zna gaib, da je bolji od Ebu Bekra i Omera, znači ostali ashaba, a drugi kažu ne, on je neuzubila, znači neuzubila je nevjernik. Razumijete? Koje su to krajnosti? Zatim od Rafidije, šta od njihovih pogrešaka, njihovi, znači, velikih grešaka. Greške koje su, znači, e, učenjaci neki, ovdje, znači, postoji, postoji e, hukm, šarijanski propis po pitanju psovanja ashaba, po pitanju psovanja ashaba. Pa jedan od, znači jedna grupa učenjaka smatra da oni koji psuju ashabe poslanika sallallahu alihi selleme su nevijenici. Neki prave znači tu razliku između oni koji psuju, i vrijeđaju Ebu Bekra, e, Omera, Osmana i oni koji vrijeđaju, znači druge ashabe koji nisu na stepenu Ebu Bekra i Omera i Osmana. Znači prave se razlike o ovim detaljima, ako boda nekada ćemo, nekada ćemo govoriti detaljno. Šta Rafaidije rade, draga braćo? Oni psuju, vrijeđaju mnoge ashabe, tvrde da su, znači odvjeđeni ashabom su veliki broj, većina ashaba su nevijenici, da su postali otpadnici poslije poslanika sallahu alihi veseleme. To tvrde, draga braćo, i za Ebu Bekra i Omera Radjelanu. Pogledajte. Osim malog broja koji su porodca poslanika sallahu alijih veseleme. Osim malog broja. I ne samo se zadržavaju na tome, nego idu još dalje. Psuju majke pravijeni. Psuju e, žene poslanika sallahu alijih veseleme najgodnije ashabe, znači niko nije ostao gotovo čista da ga oni nisu povrijedili ili uvrijedili. Od njihovih ubjeđenja je njihova tukja, prikrivanje, skrivanje, pretvaranje, kad je s tobom pričati kako voli Ehli Sunne, kako voli Ebu Bekra, Omera, Osmana, čim glavu okrene od tebe, ode tamo da ih vrijeđa, ode tamo da psuje, ode da izmiša priče i priče i da vrijeđa i majke vjernika, majke vjernika i tako dalje i tako dalje. Znači puno stvari imaju kod sebe, puno stvari imaju kod sebe koje su znači e, kufr nevjerstvo Allaha te bareke te bareke ve ta'ala alehri sunne sljedbenici znači poslanika alaih salatu wasalam vole sve ashabe Allahu ekber vole sve ashabe poslanika sallallahu ve selleme svakoga onoga koji je povjerovao poslanika sallallahu ve selleme vidio poslanika, družio se makar jedan dijelice sekunde s poslanikom sallallahu ve selleme vole ga, cijene ga, poštuju ga i vjeruju da niko neće doći nakon njih poput poput njih, niti bolji, znači, niti bolji od njih. Niko, znači, nakon toga. Suzdržavaju se po pitanju njihovog razilaženja. Suzdržavaju se po pitanju njihovog razilaženja. Smatraju mu čtehidima. Ono što se desilo između Alije radijalanhu, što se desilo, znači, između Muavije oni se suzdržavaju, ne pričaju, nestaju, znači na jednu stranu ili drugu, ne kažu ovaj pogriješio zbog toga i toga toga, nego kažu da su svi oni bili mučtehidi. Svi oni su bili mučtehidi i svaki od njih će biti nagrađen. Onaj koji je potref imat će dvije nagrade, a onaj koji je pogriješ imat će, jednu nagradu. Vjeruju da je nakon poslanika Ali u wasalam najbolji umet u poslanika Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman, zatim Ali radi Pogledajte, to je akida ehli suneta, to je sredina. Vole poruč poslanika ali islatu wasalam. Smatraju da oni kao poruča poslanika kod njih imaju dvostruko pravo. Pravo kao muslimani i pravo kao poslanikova sallallahu alihi vseleme porodca. Zato ih vole, zadovoljni su s njima, uče dovu za njih i smatraju da su najbolji dio umeta i da se nikada nakon njih neće pojaviti generacija slična takvoj generaciji, niti generacija koja je bolja od njih. Allaha vala molimo da nas učini od ispravne skupine, od skupine ehli sunneta sa kojom on te bareke vetara zadovoljan, da nas sačuva svih zabluda, svih novotarija i svega onoga što vodi ka vatri. Subhanak Allahum hamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da vas Allah vara nagradi na vašem saboru, strpljenju i vremenu koje ste izdvojili da saslušate ovo predavanje. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.